Dobro veče. E, nastavljamo sa knjigom Naci soci od Josefa Goebbelsa. Desila se promena plana, ipak će fajlovi biti uploadovani na arhivu archive.org pošto YouTube ima neka, ne znam, nija bizarna pravila što se tiče ovakvog sadržaja. Ne verujem da će ovo biti nešto popularno, ali ako ikad bilo ko bude zainteresovan, može vidjeti. A ja ovo čitam zbog sebe prevashodno jer mi ovo ubija vreme, a možda i pomognem nekom. Šta znam? Pomoći nekom da nađe tač prevod ove knjige na naš jezik. Pošto ga nigde nema. Bukvalno. Mm, nastavljamo od stavke socijalni i socijalisti koje smo prošli put započeli. Socijalni socijalisti. Da, mi nazivamo sebe socijalistama. To je dragi korak. Ovde imamo grešku. Dragi umesto drugi. To je drugi korak. Drugi korak korak od srednje klasne države. Mi se nazivamo socijalistima kao protest protiv laži socijalnog, klasnog milosrđa. Mi ne želimo milosrđe, ne želimo socijalnu brigu, nije nas nimalo briga za to što vi nazivate socijalni zakon ni o doprinosima to je jedva dovoljno da se održi telo i duša zajedno. Mi želimo prava koja nam je predodredila priroda i njeni zakon. Mi želimo u potpunosti deliti ono što smo dobili iz raja i uzvrćati sa našim fizičkim i umnim radom. To je socijalizam. Sljedeća stavka, jednoklasna država. Sada govorimo o jednoklasnoj srednjeklasnoj državi. Zašto? zato što se ova srednje klasna država pretvorila u potpunosti u jednoklasnu državu. Zato što je sustav pod kojime vrednosti više nisu postavljene na postignućima i volji, već isključivo na obrazovanju, izobilju i tradiciji. Govorimo o srednjeklasnoj državi jer je ona oduzela najveće dobro jednog naroda, ljubav prema naciji, ljudima te je pretvorila u potkupljivu ljubav prema posjedovanju, isključujući time 17 miliona nemačkih radnika koji još uvek razmišljaju i osjećaju se nemački. Nevažno je što je srednja klasa htela, važno je ono što je postignuto. Ako su htjeli jako Nemačku, šta je postignuto? Međunarodna robovska kolonija – koji je udar pobunjenika dao na rub propasti 9. studenog 1918. To je zapravo istina, mi se protivimo konceptu klasne borbe. Naš cijeli pokret je jedan veliki prosvjed protiv klasne borbe koja je uništavala naše ljude kroz, kroz prošlost. Ali mi se suočavamo sa činjenicima, Ako 17 miliona radnika levice smatra kako je klasna borba njihova zadnja nada, onda je isključio zbog toga što ih je tome podučavala desnica u praksi poslednjih 60 godina, gde bismo mi pronalazili moralno opravdanje za ustajanje protiv srednjaklasnog koncepta klasne borbe da je srednjaklasna država uništena do njenih temelja i zamenjena sa novom socijalnom strukturom nemačkom društva. Mišići intelekt, sledeća stranka. Ako će vam pomoći srušiti sustav te uspostaviti novi, to se oslanjamo na zdrave instikte nemačkih ranika. Doći će dan kada će i i posljednje njih ugledati svetlo. Jednog dana mišići i intelekt će zajedno ustati u protestu, a tada će biti na nama red da optužemo i sudimo. Mi ćemo učiniti sve što je u našim rukama da taj dan dođe što pre. Tada će radnički mišići i intelekt pronaći jedan drugoga, tada će postati jasno ko zaista voli svoju zemlju iza stranaka i socijalnih klasa, da će radnička mladež budućnosti izgraditi treću Nemačku. Ta neiskusna mladež će tada reći svoje, a mudrost i iskustvo će odleteti poput ljuske zrna na vetru. Tada ćemo Nemačku sudbinu preuzeti u svoje ruke. Rešiti ćemo problem socijalizma radikalno i jednom zaovek, neometani važnostima tradicije, obrazovanja i izobilja, slojevima i socijalnim klasama, uzimajući u obzir jedino budućnost nemačkog radničkog naroda. Nacionalist i socijalist, sledeća stavka. Dokazat ćemo da je nacionalizam više od udobne moralne teologije srednjeklasne dobrobiti i kapitalističkog profita. Septička jama pokvarnosti korupcije tada će morati dopustiti novi nacionalizam kao radikalnu nacionalnu samoobranu. Te novi socijalizam kao najsavršeniji, najosvješteniju tvorevinu njegovih neophodnih preduvjeta. Pardon. Uh, e, sledeća stavka oče marksizma govorite o socijalizmu, ali nakon 60 godina borbe za socijalizam koja je rezultirala potpunim propaštavanjem ideala države, nije li se nemački radnik uverio u oči socijalizma i budućnosti svoje socijalne klase? Nikada, imajte na umu, on se nije borio 60 godina za socijalizam, već za marksizam, a marksizam sa svojim destruktivnim teorijama za narod i rasu je u potpunosti suprotan sa socijalizmom. Marksizam nije nikada bio ideal države nemačkog radnika. On je prihvatio tu zbrku židovskih ideja samo zato što nije bilo drugog otvorenog izbora u njegovoj borbi za slobodu njegove klase. Marksizam je groblje ne samo za nacionalne ljude, već praktički za celu klasu za čiju se realizaciju borio čitavim svojim srcem, radničku klasu. Stoga nije na radniku pravo da se ostavi socijalizma, već je na njemu dužnost da se ostavi marksizma, što pretovučeni bolje za njega sad pomalo kucava ponoć. Antisemitizam sledeća stavka. Stvarate veliku strku oko suprostavljanja židovima, Danas u 20. veku nije li antisemitizam zastario, nisu li židovi takođe ljudska bića, ne postoje li takođe beli židovi, nije li to loš znak za naš, što je 60 miliona Nemaca u strahu od 2 miliona židova. Oprezno, pokušajte razmišljati logički. Kada bismo bili samo antisemiti, tada da, to bi bilo zastarelo, ali mi smo takođe i socijalisti ne možemo staviti jedno bez druga. Socijalizam kao sloboda nemačkog radništva, te tim i nemačke nacije može biti ostvaren isključivo u suprostavljanju židovima, te zbog toga što želimo nemačku slobodu i socijalizam, mi smo antisemiti. Svakako, židovi su takođe ljudska bića, niko od nas to nikada nije dao u pitanje, ali u isto vreme buhe su takođe životinje, samo ne baš previše prihvatljivi. Dok buhe nisu prihvatljive životinje, mi nemamo moralnu obavezu braniti ih i dopuštati im napredovanje kako bi nas grizle i mučile, već im radije treba uskratiti svaku pomoć. Brutalno. Isto je tako i sa židovima. Svakako postoje beli židovi i njihov broj rasti iz dana u dana, ali to nije argument u njihovu korist, već protiv njih. Činjenica da mi takve hulje zovemo belim židovima jest dokaz kako su židovi nešto inferiorno, jer bismo židovi inače zvali žutim hrišćanima. To što postoji toliko... Ah, ah, to što postoji toliko belih židova dokazuje kako je razoran židovski duh zagadio veliki broj naših ljudi. To je samo još jedna opomena za nas kako se moramo boriti protiv svetske pošasti židova na svaki mogući način. To što za 60 miliona Nemaca boji 2 miliona židova nije loš zag za nas, već pre za vas. Mi se ne bojimo ta 2 miliona, mi se borimo protiv njih. Ali vi ste prevelike kukavice za tu borbu, te sam udarat iz grmlja. Ako će tih 60 miliona boriti se protiv židova kao što se mi borimo, onda ih se više neće trebati bojati, biti će tada red na židovima da se boje. Monarhija ili republika? Sljedeći stavak. Sada ćete morati doći na čisto. Jeste li republikanci ili monarhisti? Niti jedno, niti drugo. Imajte na umu. Pitanje organizirane strukture države je dosta minorno danas pustošenje naroda pod uvetima Versal, ovo je loše spelovano, Versajskog sporazuma otvorilo je dosta važnijih stvari za zabrinjavanje od pitanja monarhija protiv republike. Ljudi će morati rešiti ovo pitanje jednom zauvek, tek kada će biti slobodni. Ali u principu mi kažemo sledeće. Dobra republika je bolja od loše monarhije, a dobra monarhija je bolja od loše republike. Oba oblika vladavine imaju svoje vrednosti kao i nedostatke, važući ih jednu nasopro druge briga ljudi koji na ostatak sveta gledaju na slobode. Crno-belo, crvena zastava ili crveno, crveno-zlatna. To je sledeća stavka. Vjerojatno se radi o bojama koju je prihvatio NSDAP. Sada budite iskreni, jeste li za crno-belo-crvenu ili za crno-crvenu zlatnu zastavu? Niti za jedno, zato što. To ne čini nikakve razlike za nas dok god smrtonosna republika Šajdmana Štrasermana dolazi pod tom zastavom možda bi crno-crno-zlatna bila bolja, tada barem ova republika umrla u plaštu vlastih boja. Tada bi, ovde imamo propust, a ne, nisam video od, od zakla. Tada bi barem ova republika umrla u plaštu vlastih boja. Čudno kako ima, kako Goebbels ovde piše loše o svom bivšem kolegi Strasseru, ali Ok. Pitanje jedinstven zastave može biti rešeno tek kada nemački narod bude ujedinjen pod jedinstvenom idejom i jedinstvenom vojom. Pokret koji će ostvariti to nacionalno jedinstvo će također dati i svoje boje svim ljudima kao simbol jedinstva. Uvereni smo kako ćemo mi biti taj pokret. Naša platforma. Uh, uh, uh. Sledeća stavka. Svaka stranka ima svoju platformu, kakva je vaša, ako želite pridobiti nemačke radnike na svoju stranu, što im vi nudite. Kada bismo bili uticajni židovi, sada bismo recitirali dugu listu obećanja. Ništa nije lakše od toga, govoriti istinu je ono što je teško. Još je teže slušati je i shvatiti unatoč tome mi je govorimo, znajući kako ona sama pokazuje put prema spasenju. Zasigurno svaka stranka ima svoju platformu, ali niti jedna stranka još nije svoju platformu ostvarila. Niko nije mogao niti će to moći učiniti u budućnosti jer sve platforme stvorene prevremena su neučinkovite. Naša platforma je zgrovita, sloboda radničkog nemačkog naroda. Način za ostvarenje toga je jasan i jednostavan. Oslobođenje nemačkog radništva te njihova reintegracija u nacionalni sustav. Učinit ćemo sve što bude potrebno kako bismo ostvarili ove ciljeve. Nećemo uzmaknuti pred socijalnom revolucijom, bude li ona potrebna za oslobođenje naroda. Ne bojimo se raskinuti lance kojima je ova nacija okovana, ako je to ono što je potrebno za osiguranje potreba za život nemačke radničke snage. Nemačkom radniku dajemo samo jedno obećanje, borit ćemo se sa njime do posljednjega daha za njegove, bez obzira na to što možemo izgubiti i što može doći nakon toga. Mi nudimo najveće dobro koje iko može pojmiti radničkoj klasi, borbu za slobodu i hleb. E, sledeća stavka, naši zahtevi. I što treba nemački radnik učiniti za uzvrat? Ništa na svetu nije slobodno, tako da radnik mora imati na umu. Ako želi biti slobodan, mora biti spreman žrtvovati se do kraja, nikoga ne može učiniti slobodnim, a on to mora učiniti sam i dok sloboda ne bude potpuna, mora biti spreman riskirati najvrednije, vlastiti život. Cilj uvek stoji u skladu sa energijom potrošenom za ostvarivanje. Samo lažovi obećavaju raj za člansku iskaznicu stranki. Mi kažemo sloboda je sve, te zbog toga razloga ona zahteva sve od nas, dugu, gorku borbu, ispunjenu teškoćama, brigama te glađu i opašnošću, kao i stalno žrtvovanje zdravlja, radosti, sreći i zadovoljstva. To je ono što nemočki radnik mora osigurati, ali na kraju toga svega dolazi najveća moguća nagrada, slobodna nemačka produktivnog rada. Sljedeća stavka, srednja klasa nisu ni marksisti u pravu kada kažu kako je NSDAP samo neznatni srednjeklasni pokret čije se vodstvo stoje od propalih činovnika, studenta i liječnika, to jest lekara. Kako može radnik verovati da će ga oni osloboditi? Nećete ga moći uveriti kako radnike mogu osloboditi samo radnici. To je mnogo bespisnica u jednom dahu. Poslušaj. NSDAP nije neznatni klasni pokret, već naprotiv prosvjed protiv buržoazifikacije socijalizma u socijalnoj demokratiji. Nisu naše vođe neznatni članovi srednje klase, već su to Šideman, Leinert, Nosaki i Bauer. Ako su sada već postali članovi više klase. I interesantno kako Goebbels pljuje po svojim kolegama, posebno po Štraseru koji je bio možda jedan od najvećih ličnosti u NSDAP-u dok se nije odlučio za to da više gleda na socijalni predeo, to jest ima socijalni pogled, pogled na, na politiku, dok Goebbels, Hitler i ostala ekipa imaju više taj revizionistički antisemitski pogled. Kao to da su semiti izvor svakog zla na planeti. Pa onda buržuazija dok je Strasser više mislio da i njegov brat da da su stari jevreji buržuazije i, i problem društva. Što je možda tačnije. Nemam pojma. To bi to zahteva mnogo istraživanja koje bi u pravu. Da li su socijalnacionalisti u pravu ili nacionalsocijalisti? <laughs> u stvari, to je, to je jedna igra, reči, ali pitanje je dobro. Nastavimo. Imenujte barem jednog propalog časnika, studenta ili lekara u vodstvu NSDAP-a. Vidite, moji prijatelji, kada je činovnik student ili lekar u vodstvu marksizma, a mogu imenovati stotinu takvih, tada je on vođa radničke klase, ali ako je vođu NSDAP-a, on je propao. Pitate se kako oni mogu osloboditi radnike. Ako se vaše pitanje opravda, onda radnici moraju pre svega skinuti radnički pokret horde židovskih učenjaka koji sebe nazivaju vođama radničke klase, te zapravo iskorištavaju radnički pokret za svoje vlastite ciljeve vredne prezira. Tada bi se trebali osvrnuti oko sebi dobro pogledati radnike koji govore o njihovom oslobođenju. Radnici Schneidman, Wells, Noske, Bauer i ko sve jesu svi su se oni pretvorili u debele, dobro uhranjene članove više klase. To je glupost. Njihova borba protiv srednje klase motivirana je isključivo zavišću. A kada, se, a kada su se pridružili više klasi, njihova je borba zajedno sa zavišću završila. Oštrica nemačkih radničkih snaga sastoji se, osim nemačkih radnika, od odvojenih pojedinaca iz radničke klase, skupine pobunjenika koji su se koji su mentalno prešli srednju klasu te koji nisu potaknuti na svoju borbu zavišću, već mržnjom prema klasi koja je dovela Nemačku na rub propasti, te koja se neće pridružiti radničkoj klasi za stecanje osobnih prednosti, već će radije ići svojim putem prema glavnoj oprozi ljudske kreativne snage, izvan dubokih i odgovornih unutarnjih potreba. Takav će se pobunjenik pridružiti nemačkom radniku vezom prijateljstva, intelekt i mišići, zajedno će dati čudo budućnosti. Treći rajh. Ovde ćemo završiti drugi deo. E, ima još 11 strana ili 12. Stigli smo do, do stavke proletarija tiranička klasa, to je sledeća stavka. Ovde ću završiti drugi deo. Uh, izuzetno interesantna knjižica. Nisam je čitao do sad. Mm, zaista lep način pisanja od strane gospodina Gebelsa. Ne sviđa mi se to pljuvanje po nekim kolegama fašistima, ali e, nacionalsocijalizam e, jako portretiran od strane loših političkih e, kritičara, kri, portretiran je kao fašizam, ali nacionalsocijalizam je u stvari nacionalsocijalizam, ne fašizam. Fašizam je nešto posebno. Fašizam i nacionalsocijalizam su dve različite ideologije, ali su spojene zajedno u nekoj univerzalnoj istini. Tako da možemo da, da, kolabora, da imamo kolaboraciju među sobom. E, ovo bi bio kraj drugog dela. Uh, ovo će biti postovano na, to jest uploadovano na arhivi.org. Možete da skinete ovo, mislim trebalo bi, ako ne bude bagovalo. Mada možete gledati preko Hroma, pošto nisu toliko dugački, to jest slušati, nisu toliko dugački uh, audio snimci, tako da to bi dio to. Pozdrav!